Astizkenoz, esperientzia bat. Nula jenter egin hazin nahi dugun geiza bat, edo nula placer egitez motibatzen ahal den. Jadanik aipatu balin badug social engineering edo nula jenter zerbait egin hazi aide portuko ulien adibidiaekin, ohitazteko es, imun balin bau hit behar bada ez behazariak o, aide gizonen komitatietan, pixontzietan ulu baten otokolantea edo pegatina ezer eta huni esker pixa isurketak ehuneko lautan hogeiez apaltu dia. Aldi social engineering gaen eh, barnen den teoria bat dugu aipatuko fun teori edo txostakatziaen teoria. Kontzeptia, espalin bada berri geugota habo, jabidik da gizakiaen portaera eren ho betzeko. Renforzumon pozitif delako bat bezala eskertzen da egindako ekintzaentako zigor bat edo renforzumon negatif delakoaen hanitxese hobe eta balio gari edo efizientagoa da hau. Zerbait eibuzko kampainaen egiteko manea berriago bat izaiten ahalda hanitxese hobe mesu normalak beno espeiniz argi izan adibidiak emanen dutugu. Herrietako zikinuntziak habo iabidik izan ditin, zikinuntzi batetan ezari die sonu dispozitibo bat hurputzu baten heotxa egiten dina zerbait zikinuntzien eh, barnen ezarten delaik, hamar segunda jauten dian jorte bat entzuten da. Bai, e, animaleko ziru bat balitz bezala. Gentik hoi ikustekun, esto natuik Eta ordin, hen zikinak oro urtukitzen dutie, zikinuntzia ara, e, e, zikinuntzi hoi horrei egiten dina, ara eginazteko. Zumaite, inguian zakarrak bildu dutie sistemaen ebirazteko egun batez, honek, hiruntan hoita hama bi kilo zakar bilduk izan dia e, edo bildu dutu, ondun zen batek, edo e, ondun zen edo kantin zen beste batek, doblia beno gutiago, bazilaik berroita bat kilo habo pentsa sistema hunekin. Osagari mailan, ebai, gentik habo ebidazteko jabiltena halda. Edo hobekera nula eskalator joien hartzeko parra, partez eskaleak jarraz jenter. Beti txostakatzien sistema hunekin, eskale normala piano bat bilakatzen da. Maila bakhotz nota desberdin bat egiten du gainen ebilten gielaik. Hoi ikustaz jentik txostakatuik portaeraz kambiatzen dira, ehuneko hiuntan hogeiak habo hartzen behitutu ordin eskaleak, eta ondun den eskalatora beno jabiltzaile habo dutu ordin eskale hoik. Birziklatzeko ebai, jabilten ahalda, Adibidez jabilik izan da berina biltzeko leku bat puntik kuntatzen dutinak. Zer da hoi, be berina biltzeko untzi batetan arkada joku bat bezala argiak ezari dutie eta ezarten den berina bat aldik hal ezarten delaik puntu sumait egiten dia. Gentik hor ezartekun pantaila baten eh, puntitan, puntiak agertzen zaio ordin eta silo bako txak puntu desberdinak emaiten dutu. Arresti batez, untzi hunek ehun pertsona beno habo uh, eh, edo untzi hau ehun pertsona pertsona beno die jabiri ondun zen on, untzi bat bi aldiz baizik ez delaik jabirik izan. Hori nahi du erran hanintxe ze habo erziklatzen dela edo gutienez Gentik horadiela huien hunen jabiltia. Bide sekuritatea entako ebai jabilten ahalda hau. Gida sale hunak eskertzen duitian radar bat. Zer da hoi? Beradak zumaitu hai, salhegi juiten dienen argazki bat hartziaz gain, gida sale hunake argazkitan hartzen du edo hartzen dutu, eta hola hilabeteoz, sosketatzez edo sosketatzen die jabaz lebat eta sostama bat eh, emaiten die gida sale hunen hartin. Esperientzia egin beno lehen gune hortako batazbesteko abiadura ehuneko hogeita hama bi kilometro ordukua balin bazen, hau egitekun ehuneko hogeita bostekua zen kilometro hor duka beti, eh? Holako hanitz badia, saltegietan txartzeko jentik habo oskik sahaditin, ebai, eh, egiten ahalda, sahatzeko adibidez vinilo baten itxua ezariz, eta sonu bat egitez gainean norbait egiten eh, delaik, adibide hoi egitekun, eh, ikusten eh, da jentik egukitzen dira, Hen oskien sahatzeko. Bon, adibide hoiko, ez dia luz azplantatuik izan, mena ondorioak badiera ikusten ahalda, nahiz eta galtoskatzen ai uh, ea denboa luzin funtzionatzen jarraikiko dien edo sorprezai esker baizik estienez ebilten eh, pentsu pentsatzeko edo lan ikerketa eh, ikerketa puntu hun bat izaiten ahal diela hoik eta nahi bali maitutzi adibide hoien bideoak ikusi interneten zale agerazten ahal dututzie fun teori idatzi ondotik Astizkenoz, esperientzia bat. esperientzia bat.